Це український літературний подкаст і його ведуча Ірина Славінська. Проект створено за сприяння компанії Pocketbook International та Bookland. Найцікавіші сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Катя Бабкіна читатиме вибрані прозові фрагменти з Михайла Коцюбинського. Михайло Коцюбинський родоначальник імпресіонізму в українській літературі. Його тексти новаторські для літератури 19 століття. Стоїть серед хати, заплющило очі, роззявило рота і вирішить. Тоді мати виймала люльку з зубів і, замахнувшись на нього, люто гукала І гине тебе, ти обміннику, ще збий озеро та й втріски. Катя Бабкіна поетеса, молодий драматург, законодавець мод української відеопоезії та піар-менеджер міжнародного фестивалю Меридіан Черновіць. Цього року виходить її нова поетична збірка гірчиця. А ще Катя збирається в Польщу на віллу Деціаша. Ну, до речі, салют Катя. Привіт, Іра. Дякую за представлення. Спочатку, коли ти почала, мені здалося, що ти е, представляєш пана Коцюбинського, і оце він тут сидить такий весь із себе родоначальники в нього окуляри загадково виблискують. Угу, да, Саме от родоначальник, і так тут третього стільця бракує, третього мікрофону. Але до речі, от ми зараз говоримо в такій дещо глянцевій манері, там родоначальник, імпресіонізм. Але от е, я колись читала дослідження Соломії Павличко про Коцюбенського, і вона там спирається на його листуванні. Він виявляється, був ще той гурман. Він любив попоїсти зранку, так смачно там яєшню з п'яти яєць собі зробити там півбатона, чи що які там тоді були хліби намастити масельцем, і писав прекрасні листи своїй коханці дружині. Так що Коцюбинський він такий дуже різний дядько. Ну, мені подобається дуже ця історія з його коханкою і з дружиною, яка, дізнавшись про коханку, е, там не сказала йому йди ти лісом, е, друже а взяли з нього слово ніколи не полишати родину. І ну та з цього в принципі можна зробити висновки, що він був цікавою людиною, і оточення його теж було досить різноманітне і ближче до людей, ніж е, здається, там тим, хто читає про нього як про родоначальника імпресіонізму. Зокрема, і цього так. Ну, якщо згадати, пам'ятаєш, що Маяковський Ліля Брік Ну багато і таких так далі, історій так. можна пригадати. Тобто е, всі всі вони люди, всі і вони люди, тішить. вони люди яскраві, і вони люди надяскраві часто, і не всім виглядає прийнятним такий спосіб життя, але ну окей. Так слухай, тобі що, е, текста Коцюбинського сподобалось через історію з коханкою та дружиною? Ні, е, про історію з коханкою та дружиною я дізналася значно <laughs> пізніше, ніж е, про тексти Коцюбинського. Я не читала про нього практично жодних досліджень і, чесно кажучи, не досить добре орієнтуюся в його біографії, але от ця історія мені відома, і навіть я читала якісь фрагменти. І є ж це листування його з коханкою, і воно прекрасне. І воно далеке від його творів. Мова його там інакша, і ну. Так все ж таки, за що ти, значить, ну, все ж таки, за що ти полюбила Михайла Коцюбинського? За тіні забутих предків. <laughs> Ну тобто для мене це автор тіні забутих предків. Так само близькі, так само приємні інші його тексти, але мені вони всі трошки інакші. От Коцюбинський, все решта окремо, і Коцюбинський тіні забутих предків це зовсім якась окрема штука, яка ну це якийсь окремий світ ним витворений і. Ну, він не повторив себе, як на мене, в жодному іншому творі, от таким Коцюбинським, як там. Так, а в чому ж різниця? Різниця в мові, різниця в е, емоційній напруженості, різниця часто навіть в навантаженні якомусь смисловому, яке, ну, якщо там порахувати е, в тінях забутих предків, от зокрема в ривках, які я повибирала. Там в кожних двох реченнях можна виокремити якийсь окремий внутрішній сюжет. А все інше воно не таке концентроване. Ну і може, звичайно, мені близька карпатська, гуцульська тематика, стилістика і все Якраз хотіла речі. про це сказати, бо Коцюбинського в тінях забутих предків і діалектизмів багатенько. цей текст читати без словничка в кінці не так і легко. Ну мені було можна, <laughs> я там виросла. Ти ти така як місна, це все. Я дуже розумію речі, про які він пише, тому що, наприклад, колись ми були з друзями в горах, і це було дуже далеко від будь-якого поселення. від, ну, Це не було високо в горах, це не був професійний похід, але це були, це було далеко від усього. І ми там щось попоїли, щось попопили, і я вмивалася в потічку. І через потічок переходив е, такий дуже справдішній вуйко, от як з кіно, з одною чорною вівцею. І в вівці висів дзвіночок, от такий, ну тобто така архетипічна чорна вівця, і такий архетипічний вуйко в якомусь такому цьому чорному теж кептелі, такий волохатий, весивий. І він так собі прийшов, перейшов потічок і пішов кудись вгору. І от, от це таке, як з Коцюбинського. Це от ніби ти знаєш, так зійшли з сторінок книжки персонажі, пройшлися, показалися, а то собі далі вмиваєшся. Оце, оце так виглядало. Він так собі прийшов чітко, він очевидно собі знав, де цей потічок переходиться, і він його так перебіг, вівця його так перепригала по камінчиках, і вони йшли туди кудись в сосни. Та мені, до речі, нагадала я декілька років тому, е, теж десь в Карпатах, я, на жаль, забула, як називається те село, була в павільйоні, який був збудований для тіней забутих предків. Таке особливе місце. Там от всі ті хати лави, на яких це все було. Ну реально згадуєш фільм. Він ніби живе. Ти туди не їздила? Я туди не їздила, але найцікавіше, що того всього можна додивитися, якщо просто приїхати на лижах кататися, і причому дотепер. Тобто, та вони купують собі телевізори, якісь е, маднячі м'які угалки, але разом з тим вони далі стоять на кухні. От всі, всі ті самі лави і якісь такі речі. Цього дуже багато залишилося, і воно живе. І ну я це все бачила з дитинства, тому що так само е, багато хто хто спускався з гіль жити в Івано-Франківськ. Вони мали ці всі речі вдома. Може, ще тому так мене зачепили колись там ще в якомусь дитинстві, дитинстві ціні забутих предків. От ми зараз знову сягаємо паралели з особистим життям, ну прожитим, пережитим. Але водночас ти говориш, що скажімо, що ти знаєш доволі мало про біографію Коцюбинського. А взагалі, от з цим письменником важливо знати його біографію. Що він, хто він, звідки, з ким. Для того, щоб читати, ні, не думаю. Взагалі, я не вважаю, що це важливо для будь-якого письменника. Ну, то просто ти береш і читаєш, і ти береш те, що є в книжці. А якщо ти хочеш це якось глибше аналізувати, якщо ти хочеш займатися наукою чи робити з цього якісь висновки, проводити паралелі і так далі, ну тоді, звичайно, ліпше знати. Але мені здається, тексту достатньо для того, щоб зрозуміти, е, як то кажуть, що хотів сказати автор. Тому що автор, що хотів сказати, то сказав. А ну можна робити якісь висновки стосовно того, що він міг би мати на увазі, знаючи його життєві обставини. Ну але чи треба? Ну, тож чи треба. Ну і власне в кожного читача і в цьому величезний шарм. Є свій власний, там свій власний Антонич, свій власний Шевченко, свій власний Коцюбинський. Поки ти не почала читати, як виглядає твій власний Михайло Коцюбинський? Ким ти його бачиш? Ну, це наратор в тінях забутих предків. Це якась людина, яка е, не настільки своя в Карпатах, щоб цим всім не замиловуватися, наприклад, і не чудуватися, і не дивуватися з якихось речей, які, в принципі, для мешканців гір вони буденні. Але разом з тим людина, яка вже достатньо в'їхала в тему, щоб це подати так, щоб воно могло захопити і ну, і зробити це настільки концентрованим і настільки поєднати в якомусь органічному сюжеті, щоб воно просто виносило дах. Ну, тоді спробуємо повиносити дах твоїм голосом. Ну і водночас вустами наратора, зокрема і стіни забутих предків, тому що ти читатимеш, зокрема, фрагменти із цього тексту, але й з інших також. Так що давайте послухаємо, як Катя Бабкіна читає Михайла Коцюбинського. Іван був 19-ю дитиною в гуцульській родині Палійчуків. 20-ю і останньою була Анечка, не знати, чи то вічний шум черемошу і скарги гірських потоків, що сповняли самотню хату на високій кичері, чи сум чорних смирикових лісів лякав дитину, тільки Іван все плакав, кричав по ночах, погано ріс і дивився на неню таким глибоким, старече розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі. Не раз вона зляком думала навіть, що то навіть неї дитина. Не сокотилася баба при злогах, не обкурила десь хати, не засвітила свічки, і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня. Туго росла дитина, а все ж підростала і не стямилась навіть, як довелося шити їй штани, але так само була чудна. Дивиться перед себе, а бачить якесь далеке і невідоме нікому, або без причини кричить. Гачі на йому спадають, а воно стоїть серед хати, заплющило очі, роззявило рота і верещить. Тоді мати виймала люльку з зубів і, замахнувшись на нього, люто гукала І «Ги тебе, ти, обміннику, ще збий озеро та й втріски, і він шизав. Тобто кожне два речення це, в принципі, окрема історія, яка містить фактичну інформацію про звичаї, про якісь соціальні реалії того часу і того соціуму цього карпатського, і ну, можна реально розбивати там так, ну, на, плюс на особливості життя цієї конкретної родини, того конкретного Іванка. Ну, це власне е, якісь е, утилітарні особливості життя от мешканців Карпат. Тодішніх і, в принципі, плюс-мінус теперішніх, що вони вірять, чого вони бояться, що вони роблять при пологах, як вони ставляться до дітей, як ця мати сидить з люлькою. От, ну, молода мати, маленький синочок, і мати виймає люльку з зубів. Така куба практична, та як бабці з сигарами на кубі. Ну так, да, тільки така трохи зимна куба. Ну, а ще дивися, така, такий парадоксальний сюжет та матір, яка думає, що дитина не її. Ну це ж просто парадокс. Ну, Іван був 19-ю дитиною в гуцульській родині Палійчуків, і я думаю, там мінімум п'ятеро чи шестеро то були його брити сестри тому мати вже, очевидно, там якихось глибоких сантиментів до дитини не мала, дитина кричала, дитина. Ну, тобто, це теж це якась ілюстрація їхньої соціальної моделі. Чим вони переймалися, як вони, от, ну, там, сосна забила Тата це біда, тому що їсти не буде що. А дитина кричить, то значить якась не наша, якась неправильна. Ну, типу, якісь <laughs> такі речі. Тобто, всі ці маленькі деталі вони дуже до місця, і вони всі несуть якусь фактично важливу інформацію для розуміння чогось, плюс для включання, для осмислювання чогось. Оце для мене то, що, напевно, найважливіше в письмі, в принципі. Білі ярки, збившись у холодок під смереку, дивилися дурними очима, як качались по мхах двоє дітей, дзвонячи в тиші молочним сміхом. Втомившись, вони забиралися на біле каміння і лячно зазирали звідти у прірву, з якою стрімко підіймався у небо чорний привид гори і дихав синю, що не хотіла танути на сонці. Вщілений поміж горами летів в долину потік і тряс по каміннях своєю сивою бородою. Так було тепло, самотньо і лячно у віковічній тиші, яку берег ліс, що діти чули власне дихання але вухо уперто ловило і побільшало до найбільших розмірів усякий звук, що мусив жить в лісі, і їм часом здавалося, що вони чують чиїсь хід потайний, глухе гупання барди, хекання втомлених грудей. Чуєш, Іва? шепотіла Марічка. Чому би не мав чути, я чую. Вони обоє знали, що то бродить по лісі невидима сокира, гупа об дерева і хека з втомлених грудей. Оце там та невидима сахира, міфічний лісоруб, якийсь, який ага. ходить по Карпатах, якого ніхто не бачив. Оце якийсь вуйко з чорною вівцею, який звідкись собі йде. От я не знаю, чи я можу собі це дозволити. а Я би собі сказала, що тут є дуже багато з такого <laughs> собі магічного реалізму. Ну, власне, хоча він родоначальник е, зовсім не тої справи, але ну я я от конкретно в цьому творі я цього бачу дуже багато. Там ще далі буде. Там буде і Мульфар Юр, там буде ті мавки, які до нього приходять. Так воно виписане все, що ти ніколи до кінця не знаєш чи вона, тобто, чи він прописує уяву героя, чи він прописує те, що ну направду робиться. Діється. Там до речі, справді багато такого аля Маркіса, як в тексті «100 років самоти. То це магічний реалізм, про який ти говориш, це чарівна. Чорна сокіра, ну от це для мене, як для людини там е, недоосвідченої в літературі, для мене ознака магічного реалізму це якісь штуки, яких точно в житті е, бути не може. Але в тексті вони вжиті так, що ти ніколи до кінця не знаєш, чи автор да має на увазі, що це відбувається, чи він має на увазі це як частину чиєїсь уяви і якусь складну метафору, і якийсь хитро зроблений образ. Або це просто дитяча страшилка: чорний чорний ліс, чорний чорний лісоруб, чорна, чорна невидима сокира. Ну тут це скоріше виступає як оцей образ Карпат, як образ світу, який їх оточував, і що цей світ там трансформувався в дитячому сприйнятті. Ну і це ясно, що це пояснює, чому герої були саме такі, чому життя навколо них було саме таке і так далі. Але це вже таке ми до якогось там е, аналізу <laughs> твору доходимо. Нам не знаю, нам напевне цього не треба. Та давай краще почитаємо ще. За своє літування у полонині зазнав Іван немало пригод. Раз він побачив дивну картину мав уже гнати вівці до стаї, коли ненароком озирнувся на близький верх. Мряка знизилась і укутила ліс, а він став легкий і сивий, як привід. Тільки полянка зеленила під ним та чорніла одинока смерека, і ось та смерека закурилася і почала рости. Росте та й росте, і ось виступив з неї якийсь чоловік. Став на полянці білий, високий, і гукнув назад себе у ліс. І зараз вийшли з лісу олені один за другим, а що вийде новий, то роги у нього все кращі та веселіші, Гуртом вибігли серни, потремтіли на тоненьких ногах та й почали щипати траву. А що розсиплються серни, то відмідь їх заверне, отак як вівці вівчарка. А той білий пасе собі ще й погейкує на худібку. Тут раптом звівся вітер, а те стадо як пирсне, так і пропало. Отак, як хукнув на скло, воно запітніє, а потім щезне усе, наче нічого не було. Він показував іншим, але ті дивувалися, де сама лиш мряка. От це так само е, частинка тої карпатської міфології. Він ніби не переповідає в тексти оці всі про ведмеді, якого вони не називали, який приходив, задирав вівці, і вони нічого з ним не робили. про... Всі речі, яких вони боялися, про того, хто писе оленів, про про те, як взагалі вживали люди, які ціле літо проводили на полонині в Карпатах, щоб просто не збожеволіти серед цих всіх смерек, звуків і інших ем, милих і приємних природних явищ. Але він це все якось так дуже легко трансформує в ну в магічний реалізм. Він це просто показує. Ти читаєш про того білого пастуха Сарн. Я ж страшно стає. Там ще було, ну я думаю, ти так само пам'ятаєш, там дуже ще багато є таких. Там є і той, хто грає на флоярі, і і завжди якось вони так виринають в тексті, що він починає розповідати як пригоду з Іваном, та тобто сталася з ним пригода. А в кінці ми розуміємо, що інші то чувака не бачили, і чи сталася пригода, ніхто не знає. І от Оце те, що мен... ну, це те, чим мені тіні забутих предків, окей, відрізняються від інших текстів Коцюбинського. Сто відсотків. Ну, хоча в інших текстах Коцюбинського є дуже розвинуте оце емоційне тло. Ну да, або починається весела пригода, а потім в кінці всі вмерли. Та? Але це це імпресіонізм. А от е, тіні забутих предків там щось більше є. Не знаю, як би так його назвати. Ну просто класний текст. Ну, ніяк не Мабуть, що очевидно. Ну він дуже такий, я не знаю, я не можу підібрати українське слово, англійське слово, хороше тройки. Він такий, типу, з підколом якимось. Угу. Його треба постійно розшифровувати. Решта, до речі, шматків в мене не з цього. От вони скоріше ілюструють е, емоційну оповідальність, але ем, емоційну зі спадами, але от е, подієво досить рівно оповідальність це будуть з з дорогою ціною уривки. Світало на блідому небі ясно горіла зірниця. Колосисте море синіло під росою в тьмяному світлі, і від свіжого подиху ранку злегка тремтіли жита. З рум'яного сходу линуло світло і м'якими хвилями розпливалося поміж небом і землею. Над полем у високості співали вже жайворонки. От чудовий, красивий абзац, але він є описовий. Він передає якесь враження, він дає якусь емоцію. Це імпресіонізм. Він не має в собі ніякої фактичної інформації, тому що і так всі знають, що на світанку співають жайворонки, колосяться жита. От, на відміну там е, того ж початку тіни забутих предків, де в кожному реченні ми маємо якийсь <laughs> конкретний фактаж по їхніх звичаях. Ну з іншого боку, там теж такі розлогі описи Карпат, які власне як ті самі жайворонки, які співають. Теж таке вони, вони, природою. вони там переважно інакші. Там я коли вибирала уривки, я хотіла вибрати якийсь один описовий, який би не містив ні діалогу, ніяких таких внутрішніх історій. І я не вибрала. Я думаю, що вони є. Я робила це швидко на швидкоруч, але я навмисно хотіла взяти якийсь такий один, який ну просто демонструє там та глибину мови і придання враження. Я не знайшла. Остап вийшов на шлях шлях і озирнувся. Отдалекі щось маячило на шляху, немов який подорожній з клунками на плечах плентався шляхом до села. На шляху було небезпечно. Остап змет... зметикував, що пан, дізнавшись про його втіки, міг послати за ним навздогін. Краще було звернути з дороги, в якій є рок чи видоланок, там навіть можна переспати спеку і смерком знову в путь. Але тільки Остап звернув з дороги, як йому причулося, що щось немов гукає. Він озирнувся, прискорюючи ходу, подорожній махав на нього рукою, бажаючи очевидячки спинити його. Що за мара? Першою думкою Остапа було тікати. Але зваживши, що поки він один на один жахатися нічого, Остап зупинився, очікуючи і вдивляючись у подорожнього. Тому, очевидячки, було таки пильно, бо, не вдовольняючись пруткою ходою, він інколи пускався бігти, придержуючи свої клунки на плечах, і вже за чверть години Остап міг розгледіти його струнку постать. Був то молодий, безвусий парубок, міцно збудований, у високій сивій кучмі, короткій чутаєнці і з довгим ціпком. Остапові було і чудно, що парубок немов усміхався, а коли котой наблизився і привітався до нього, от Остап із несподіванки скрикнув Соломіє, та чи ти здуріла? От, тобто, це козак, який тікає. Ну, мені подобається тіні забутих прятків, тим, що там менше соціальних акцентів. Я розумію, що це важливо, але. Він не чіпає там тем того, ну тобто, та вони живуть всі в горах і змагаються за своє життя і там за свою любов, хто як може, але там ніякі козаки не змагаються ні з якими панами, ніякі втікачі і кліпаки не змагаються з прикордонними козаками. Зате там є два клани гуцульських родин. Ну це зовсім інакша штука. Ну це теж соціальна тема. Мені важко пояснити. За Шекспір, власне. Ну, я не думаю, що він <laughs> прямо це мав на увазі, але в принципі та, тут можна привести багато паралелей. Просто це якесь щось таке більше до буденного життя і до чогось такого внутрішнього, інтимного, а не умовно кажучи, чогось там на державному рівні, чи як можна це в принципі назвати на політичному рівні. Тому що я розумію, що в принципі ці штуки в літературі вони важливі, але особисто мені <laughs> вони, на жаль, не дуже близькі. Ну, власне, та оце дорогою ціною фрагменти, які, які ти читаєш, вони справді ближчі до такої більш звичної стереотипної української літератури, такої, як ми її вивчаємо в школі. Тобто, справді, з одного боку, хороші якісні тексти зазвичай. Але з іншого боку, справді є оце от соціальне тло, про, про яке ти говориш, історичне тло, якесь додаткове навантаження, яке ну, стосується ну, державності. В стінях забутих предків цього мінімум. І тому, власне, е, мені здається, такі твори літературні вони більш успішніші в плані виживання їхньої популярності і їхньої популяризації, тому що вони не прив'язані до часу, вони менше прив'язані до якоїсь актуальності, до таких речей. Тобто, ну можна читати про Макондо, та чи про Карпати, чи ну коли завгодно. Але я розумію, що твори про козаків-втікачів явно, що колись вони були актуальніші, ніж вони є зараз. Давай почитаємо ще трохи цих колись актуальних, хоча, можливо, і досі актуальних текстів. Так, в мене останній абзац з дорогою ціною це про циганів. Коли поранили е, прикордонний козак, який, до речі, стрілив на обум, якщо я добре пам'ятаю, він стрілив в повітря і сказав, що ну як не влучив, то тікайте собі. Але він поранив головного героя і Шляхом складних маніпуляцій його кохана вихожувала в очеретах, а сама працювала в циган, ніби як подалася до них чи в наймити, чи я не знаю, як то назвати з точки <laughs> зору тодішньої дійсності. Несподівано трапилася пригода, що сколошкала усе циганське кодло. Якось перед світом раду уніс у хату побитого скривавленого гіцу. Старий циган стихо постогував і лишив за собою від порога до лави криваву стежку. Жінки сполохалися. Стара кляла і сікала до раду, а той похмурий і стурбований пояснив їй щось пошепки, немов боявся, щоб сторонні люди не почули того. Стара циганка збила бучу, розворушила всіх, Соломія мусила затопити в печі, Маріуца з матір'ю обдивлялися побитого, а раду поспішив укинути в вогонь скривавлену гіїцину одежу та зістругати з долівки сліди крові. Він був неспокійний, усе то виходив, то входив у хату, кудись щезав і знов з'являвся, щоб таємно порадитися із жінками. Жінки не поїхали на жебри. Облізла шкапина блукала цілий день коло дому, підставляла сухі ребра вітрові та скубла останню пожовклу і посохлу травицю. Стара циганка, видимо, журилася, кричала, плакала і не відходила від гіци. Маріуца була спокійна, але задумана, гіца мовчки лежав у кутку, але часом скликав усіх, і тоді над ним нависали три чорні голови і вели таємні поради, щось мусило статися незвичайне, але що саме Остап не знав. Як на мене уривок, який дуже добре е, ілюструє імпресіонізм, він передає такий переполох, до якого ти ніби стосунку не маєш, тому що е, і та Соломія, і Остап, який до них потім потрапив, вони не мали стосунку до цих циганів, і цигани були такі люди дуже спокійні, і вони до них вони їх не питали, хто ви такі, що робите. І вони, якби в справи циган не лізли, цигани собі їздили на жебри. Всі собі там видужували, працювали на них, і все в них було добре. Але оцей стан переполоху навіть чужого, який тобі передається. Оце окей, це impression. А... Причому ж ніхто не розказує, через що переполох, хтось побив. Ну, Коцюбинський там <laughs> потім розкаже. Ні, ну але я говорю зараз про це конкретний фрагмент. Тобто, от ну, він, це власне, це, це, дуже жвавий. Це з того починається цей виток сюжету, і от ти ще нічого не знаєш, і в принципі ми розуміємо з нього, що героїв це стосуватися не має, що це не їхні проблеми, і їм це нічим не загрожує. Але оцей стан тривожний, якийсь незрозумілий, він е, і ця коняка, яка нікуди не поїхала, і ходить там якусь траву доїдає. І ну, ця пічка, яку вона мусила серед ночі розтопити, як цигани не робили зазвичай, воно все таки дуже дуже зачіпає і дуже, власне, добре передає враження. От тут, та, це родоначальник імпресіонізму, щось хотіла сказати, <laughs> родоначальник екстремізму. Ну, власне, я б хотіла повернутися до того, що ми говорили на початку про ці вічні сюжети, та про неприв'язаність до якихось конкретних часових реалій, але водночас та до тих сюжетів, які постійно будуть збурювати фантазію. Я вкотре згадала про Параджанова, про фільм Тіні забутих предків. Ти його бачила, до речі, цей фільм? Бачила, так, звичайно, Як тобі бачила. Я його вперше дивилася в школі. В якомусь такому віці, от, по-моєму, коли вчать тіні забутих предків, це років 13 чи навіть 14. Ні, більше. Його вчать в класі в 10-му. Це тобі мало бути років 16. Це може, коли ти вчилася, його вчили в 10-му, а я більшенька. Ми були такі якісь. У нас просто е, це був третій рік, коли в нас була фізика, і кабінет фізики був єдиний, де опускалися штори, і тому проектор стояв в кабінеті фізики, і урок літератури в нас був в кабінеті фізики, і там ми дивилися з проектора тіні забутих предків. І оце всі ці прибірочки навколо тебе, ці опущені штори, які ти перший раз в житті бачиш, що там щось можна нажати на кнопочки в цій такій совковій школі розвалений. І тут нажимаєш на якісь кнопочки, і така штора реліт виїжджає жих що взагалі не в'яже, навіть в тому стані, в якому воно було, воно взагалі не в'яжеться зі сприйняттям школи. Ну тому, що школа була така, напевно, як у більшості з нас. От. І тут це кіно тобі показують, і до того ніяке кіно тобі в школі не показували. Ну і кіно дуже глючне, звичайно. І воно ну, воно дуже в'яжеться. Тобто він попав, напевно, в 100 зі 100. Воно дуже в'яжеться з текстом, воно переймає всі теми, які мали бути перейняті. Воно воно доповнює все, що мало бути, і Потім я його дивилася, звичайно, вже дорослою. Ну, прекрасно. Я не знаю, чи можна було краще зняти це. І чи варто було би зняти це інакше? Напевно, що ні. Тобто це вийшло саме ті тіні забутих предків, які ти читала? Для мене точно так. Тобто нічого там нема такого, що, наприклад, е, на мою думку, могло би бути зроблено інакше, чи можна було би якось спробувати, чи ну. Ну, Переджанов знав, що він робить, і там ну Миколайчук знав, що він грає, і а які там очі в Миколайчука, якраз такі, як описує Коцюбинський, та, очі, що бачать та. щось таке далеке. В принципі, очі завжди такі. І воно ж ну, тобто, як він не йде зі сюжетом, тому що це кіно, це ну це текст літературний, а то сценарій, як воно починається так страшно, як розбиває цього старого вуйка сосна. В фільмі воно так зразу от воно стає страшно на початку, і воно страшно до самого кінця. Воно цікаво, воно десь там підйоми, спади, але воно страшно, як він показує ці любощі, дитячі. Ну і як звичайно він показує турну, яка підстрибує, і копійки, коли турни підстрибують. Тобто, якесь таке воно дуже детальне і дуже таке детальне, як мало би бути. Ну, власне, та, оцей світ абсолютно магічний світ карпатський, який просто ну, справді показується. Я от собі теж дуже часто думаю, як вдалося Параджанову настільки це все діло відчути. Тобто, які вищі сфери він бачив, що він зміг таке зняти. Тобто, ну це треба було просто знати. Там насправді нема е... от інша справа, я нічого не знаю <laughs> про біографію Параджанова, ну крім якихось там загальних типу моментів протистояння радянській владі і певних речей. Ну, але... Ну, його ж за цей фільм звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Ну що де вас... вони там <laughs> його знайшли? Я думаю, сам факт існування оцієї окремої культури, такої далекої від всього, про що було відомо, і такою в собі осібною, своєю мовою, своїми традиціями, з цими, коротше, дитячими любощами в 13 років, які він чудово показує. Тобто, ну я не знаю, чи прийшов би він, наприклад, <laughs> якби в той час існувала якась комісія з моралі, але в принципі це досить відверте кіно. І він позалишав там е, різні моменти, і як їй дають чесничину, і вона розуміє, що вона вагітна, якісь ще такі штуки. Типу, от, ну це дуже відверте кіно, і там нема нічого такого, чого в принципі, тобто, ну я свого часу цікавилась, досить багато в принципі знаю про те, як живуть гуцули, як вони жили. Переважно тому, що е, дві третини мого оточення це були нащадки цих гуцулів. І от тоді ще, в принципі, плюс-мінус це життя воно таким і лишалося. Там ще зараз є баби, які курять люльку на полонині, і там ще зараз люди виходять на ціле літо пасти вівці. Тобто, так, вони носять футболки з надписом Хуго Бос, але так на загал не помінялося більше нічого. От, і мені цікаво, звідки він настільки це все знав. Тому що це реально, щоб так зробити, це потрібно було знати. Ну, я думаю, ми зараз вже не дізнаємось, верніше дізнаємося, але не прямо зараз. Треба полізти пошукати про це трохи більше інфи. І за компанію можна дістати з полички забутий DVD або гарно знайомий DVD з тінями забутих предків, а потім знайти в інтернеті тіні забутих предків та інші тексти Михайла Коцюбинського. Так, і, до речі, тексти Михайла Коцюбинського та Катерини Бабкіної скоро всі всі тексти можна буде прочитати на порталі Букленд за адресою bookland.net.ua. А ми з Катю йдемо гуртати Коцюбинського. Цього і вам бажаємо щасливо.